La gente está bellaqueando. Y aún así la gente está mirando. La observan bailando. La gente la tiene vacilando y sale. Papi, yo soy tu gata indomable. Sale con su bebé cerecita. El licor de tamarindo lo que necesita. Un poquito de que la sigan. La red es privada y aún así todo le tiran. Lo que la critican es que te me dio mierdilla. Si vieras el pegue que se carga la morrilla. Beba, sabe que está muy linda, no hace falta que la vean. Si no le gustas, tú te dice que no estás soltera. Mucha liga para ti, es mucha liga para cualquiera. No es para cualquiera. Ey, no me la ande correteando. Que para ti hay mucha cosa, nene. Si no sabes qué está pasando, ey, es porque todavía tú estás muy nene. No me la anden correteando. Ella es linda, pero me te balas si andas molestando. Ey, está jugando. No le importa si es con nene o nena, ella está volando. es el silencio que ya va a empezar. Julieta no va a tapar. Esa chamaquita, flow que no se le quita muchas de salir a bellaquear. Ey, ¿dónde están los que quieren perreo? Julietota sabe que ese es su deseo. No sabe nada, puesto al bellaqueo. Julietota no te tira nada, pues que estás bien feo. Ey, es otra cosa. Ella es bella, cute, mami linda, peligrosa. Ella no es maestra y da clase a la envidiosa. Tome nota rápido que ve cámara y posa. Ey, ey, posa. Tu cuerpo a lo galáctico para pa' perrear se sabe toda la táctica. Tácticamente está mirando para ver si hay alguien decente. tan diferente, ahora miras distinto a la gente, creo que estás un poco cambiado. ya no sé ni lo que eres, por eso estás tan sola. Ya no me mires llorar. ¿Qué pasó? ¿Cuánto cambiaste? ya no es lo mismo. ¿Qué está pasando? Somos pilis, compra acumulando. Cuánto odio nos está sobrando. Como para romper por donde sabíamos que había daño. ok. Eh, estaba para el disco, ¿no?